Այս քայլով Ադրբեջանը կրկին անգամ խախտել է Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետը, ինչպես նաև միջազգային իրավունքը, ինչ սпасել այս անգամ ՄԱԿ-ի անդամ պետություններից։ Ինչու առ այսօր գործունք հայլեր չեն ձեռնարկվում միջազգային բարձրագույն դատականատյանի վճռի անվերապահ կատարման ուղղությամբ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար տնտեսագիտության տեխնացու դոցենտ Էդգար Ղազարյանն է։ Ա, Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք միշտ պատրաստական լինելու եւ մեր հարցազրույցների հրավերը չմերժելու համար։ Պարոն Ղազարյան, Այսօր խոսելու ենք եւս մի ցավոտ թեմայի մասին՝ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու մասին ենք խոսելու, որը Ադրբեջանի հերթական ապօրինի քայլն է եւ որը հերթական անգամ խախտում է միջազգային իրավունքը։ Դա ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունների, այլ նաեւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների ոչ ապօրինի քայլն է, դա ոչ միայն խախտում է միջազգային իրավունքը, այլ նաեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները վաղուց են խախտվել ցավոք սրտի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից ու ցավոք սրտի միշտ ի վնաս Հայաստանի եւ Արցախի, որովհետև Լաչինի Միչանսկի գաղափարը սահմանված է նոյեմբերի 9-ին ոչ թե որպես ավտոճանապարհ, այլ 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք որով անցնում է ավտոմոբիլային ճանապարհ, գազատար, էլեկտրագծեր, հեռահաղորդակցման մալուխներ եւ հայկական բնակավայրեր։ Եվ դեռևս 2022 թվականի սեպտեմբերից մենք կորցրել ենք վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ։ Այն որ Բերձոր քաղաքը շրջանցող ճանապարհ կառուցվեց եւ այդ Բերձորը աղավնոն սուսը հանձնվեց ադրբեջանական վերահսկողության, դա ոչ միտեղ գրված չէր, ոչ մի պայմանագրում։ Եվ պարզ է, որ ադրբեջանցիները, որ ճանապարհ էին կառուցում, այդ ճանապարհը իրենք հայերի համար չէին կառուցում, չէին կարող Գորիս Կապան Հայաստանի տարածքով անցնող միջպետական ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները իրենց կողմից վերահսկվող տարածքում հայերի համար ճանապարհ կառուցել։ Բոլոր խելամիտ մարդիկ դա պետքա վաղուց հասկանային, որ դա ընդամենը ծուղակ է։ Եվ դրանից հետո ինչա տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայի Այնուհետ է Սոչիի հայտարարությունները, ըստ որույի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պատմության ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այո։ Եվ դրանից հետո Շուշի շրջանցող ճանապարհ ադրբեջանցիները երբ փակեցին 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից, այսինքն հոկտեմբերի հայտարարությունից ամիջապես հետո։ Դրամաբանությունը շատ པարզ է որ եթե դուք դա համարում եք այլևս հայկական կողմը դա համարում է Ադրբեջանի մաս, նշանակում է Ադրբեջանը որպես պետություն ուղղակի պարտավոր է իր պետական սահմանի նկատմամբ հսկողություն իրականացնել։ Բայց դե Հայաստանը ինչի է ճանաչում դա Ադրբեջանի մաս, ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Որտեղ է գրած, որ դա պետք է ճանաչի։ Դա դրանով Հայաստանը խախտում է նաև իր ներպետական օրենսդրությունն ու սահմանադրությունը, որովհետև մեր սահմանադրության հիմքում անկախության հռչակագիրն է, որին նախաբանի հղում է անում Գերագույն խորհրդի եւ Արցախի ազգային խորհրդի վերամիավորման որոշմանը։ Ահա։ Իսկեն Հայաստանի իշխանությունների իր քորոշման հետևանքն է այնինչ որ հիմա գոյություն ունի։ Ա որովհետև հիմա Հայաստանի իշխանությունն ասում են ռուսներն են պատասխանատու Լաչինի Միչանսկի համար, բայց դուք Լաչինի Միչանսկի եք թողել, որ ռուսներն է պատասխանատվություն կրել, Լաչինի Միչանսկը ուրա դուք ուր եք։ Ռուսները ընդամենը ինչ պիտի անեն, պիտի վերահսկողություն իրականացնեին։ Բայց ինչի նկատմամբ վերահսկողություն։ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի Միչանսկի նկատ, բայց ինքը Միչանսկի պատասխանատուն է, դրա գոյության պատասխանատուն շահագրգիռ կողմը, շահառուն, հայկական կողմն է, Հայաստանն ու Արցախն է։ Ռուսները պետքա վերահսկողություն իրականացնեն, բայց եթե դու հրաժարվում ես դրանից, եթե դու հրաժարվում ես Լաչինի միջանցքից ընդհանրապես, ես վստահ եմ, որ շատ մոտ ապագայում, շատ մոտ ապագայում ադրբեջանական կողմը առաջ է քաշելու խաղաղապահների ժամկետից շուտ Արցախից դուրս գալու հարցը, որովհետև խաղաղապահները պիտի մնային երկու ուժերի շփման գծում վերահսկողություն իրականացնելու, խաղաղություն պահպանելու նկատմամբ։ Եթե Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմից, դա փաստ է, որ դա տենց է։ Հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունը դա է։ Բոլորովին վերջերս Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը դրա մասին ասում է Հայաստանը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ դրանից հետո Սոչիում ընդունել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ եթե դու ընդունում ես, որ դա արդեն Ադրբեջանի մասնակազմում, մենք դուրս են գալի արդեն նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունից ստացվում է որ դա Ադրբեջանի տարածքա, իսկ Ադրբեջանը հարց է բարձրացնելու իր տարածքում ռուսական զորամիավորումները ինչ խնդիր ունեն։ Ադրբեջանի նախագահ հիմա էլ է ասում, Արցախում ապրող հայերը կամ պետք է ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն, կամ պետք է ընդունեն իրենց համար այլ բնակության վայր։ Իսկ դա բացի դրանից, որ ցեղասպանությունը, ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանն է խոսում, ասում է դա ցեղասպանության էթնիկ զտման վտանգ է։ Բա դու քո ժողովրդին ինքը ցեղասպանության ես ենթարկում, հետո դրա մասին արձանագրումներ ես անում։ Ցեղասպանությունը լինում է այն դեպքում, երբ որ պետությունը վերանում է Եթե հիմա պետության ղեկավարը խոսում է իր ժողովրդի ցեղասպանության վտանգի մասին, դա նշանակում է, որ այլևս մեր պետականությունը վտանգված է հակառակ դեպքում պետությունը իր բոլոր պետական իշխանության մարմիններով, այդ թվում զինված ուժերով, այդ թվում դիվանագիտությամբ, այդ թվում միջպետական հարաբերություններով պաշտպանում է իր քաղաքացիներին, պաշտպանում է իր պետության օրինական իրավունքներն ու շահերը։ Իսկ մենք այսօր դրանք զիջել ենք ճշնամուն եւ միայն պետության ղեկավար կոչվածը իր խնդիրն է դրել դրա արձանագրումներն իրականացնել է այդ փոխարենը երբ որ կատարի իր համանդրական պարտավորությունները ոչ միտեղ որ ասում է Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չկա նման բան Հայաստանը ճանաչումը ձևակերպումը կարա իրավական իմաստ ունենա եթե Հայաստանը ունենա ստորագրած մի միջպետական փաստաթուղթ Ադրբեջանի հետ, որը համանդրական դատանը կհամարի համանդրությանը համապատասխանող եւ ազգային ժողովը վավերացրած կլինի։ Նման փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Այսինքն ոչ թե Հայաստանն է ճանաչում, այլ Հայաստանին այս պահին իշխանության ղեկին ապօրինի գտնվող մի պաշտոնյա է ընդամենը դա ճանաչում։ Եվ եթե այդ պաշտոնյան հերացվում է այդ պաշտոնից, նաև փոխվում է պետության դիրքորոշումը, իսկ Հայաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ է, արտացոլված է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրում։ Սա է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ավելին հռչակագիրն ասում է, եթե որևէ պաշտոնյայի գործունեությունը բոլոր պաշտոնյաների գործունեությունը, օրենքները եւ համանդրությունը պիտի համապատասխանի հրճակագրի պահանջներին, այսինքն ըստ էության մենք գործ ունենք ապօրինի պաշտոնավարման եւ այդ պաշտոնավարման դիրքով կատարվող մեծ համանadrությանը հակասող հայտարարությունների հետ։ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների անելիքների մասին խոսեք, ըստ ձեզ ինչու գործունք հայլեր չեն ձեռնարկվում միջազգային բարձրագույն դատական ատյանի վճռի անվերապահ կատարման ուղությամբ։ Ես ճիշտ ասած այդ դատա վճռի կատարման համար նախ պետքա հասկանալ ինքը ով է դրա պատասխանատուն, պրակտիկայում երբև են դրանք կատարվել, այսինքն դրանց դրանք ավելի շուտ խապկանքի մտնոլորտ են ստեղծում, այսինքն ստեղծում են տպավորություն, որ նման իրավական ակտ գոյություն ունի, որ պետք է կատարվի, բայց Ադրբեջան ինքը հայտնել է, որ դա չի կատարելու։ Հիմա չկատարելու դեպքում ի՞նչ պետք է լինի։ Այն անդամ երկրները, ովքեր այդ դատան իրավազորություն ընդունում են, պետք է սանկցիաներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ահա։ Չէ՞։ Պատժամիջոցներ պետք է կիրառեն, որպեսզի Ադրբեջանը ստիպված լինի դա կատարել, բայց դրանք Ադրբեջանի դեմ ոչ միայն պատժամիջոցներ չեն կիրառում, այլ գործընկերություն են անում Ադրբեջանի հետ։ Լրացուցիչ ֆինանսավորում են տալիս Ադրբեջանին, լրացուցիչ համաձայնագրեր են կնքում Ադրբեջանի հետ։ Ինչն է կաշկանդում Ադրբեջանին, որ ինքը ստիպված լինի այդ որոշումները կատարել։ Չկա նման գործոն։ Հետևաբար այդ ճանապարհով գնալ, այսինքն դրանց վրա հույս դնել ոչ մի պարագայում չի կարելի։ Այդ որոշումներ կլնեն դրանք, հայտարարություններ կլնեն, ինչ արժեք ունեն դրանք, եթե նրանց չեն հաջորդում կոնկրետ իրավական գործողություններ, սանկցիաներ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերին էր Twitter-ում գրել, որ ինքը խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ պահանջել է, որպիսի անհապաղ բացվի Լաչինի միջանցքը։ Անհապաղ։ Հետո որ չի բացվում, ի՞նչ է դրան հաջորդում։ Հանդիպում Իլհամ Ալիևի հետ։ Ոչ մեկ այդ հարցը չի դնում, ասի գիտեք, եթե դուք մեր պահանջները չեք կատարում, ենթադրենք ԱՄՆ-ը սկսի պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եղել է դες բան։ Եվրամիությունը որևէ պատժամիջոց կիրառել է Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եվրամիությունը եւ նրա անդամ երկրները բոլոր հնարավոր պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ կիրառում են այն պատճառաբանությամբ, որ Ռուսաստանը իրենց մեկնաբանությամբ ներխուժել է մեկ այլ պետության տարածք, Ուկրաինայի տարածք։ Ուկրաինայի տարածք։ Իրենք ընդունում են, խոստովանում են, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, եւ դրա համար են ուղարկում այստեղ դիտորդական առաքելություն, բայց ոչ մի պատժամիջոց չեն կիրառում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Դա էլ Ադրբեջանին իրավունք է տալի, որպեսզի նոր ներխուժումներ իրականացնի։ Այո։ Սա է։ Պարոն Ղազարյան, եւ վերջին հարցը Ըստ ձեզ ինչ սпасել առաջիկայում ինչպիսի իրավական կանխատեսումներ ունեք կոնկրետ վերջի հարցի առնչությամբ անցակետի։ Ես կարծում եմ, որ մինչև Հայաստանի պետության դիրքորոշումը չփոխվի, ոչ մի լավ բանի կանխատեսում չի չի կարելի ունենալ։ Այսինքն հիմա լավագույնը որ կանխատեսվում է ի՞նչ է, որ եթե ռուսական միջամտությունը արդյունք տա, ադրբեջանական անցակետը դառնա վիրտուալ վերահսկողության, այսինքն սկաներներ տեղադրվեն միայն բեռների հսկողություն իրականացնելու, այլ ոչ թե մարդկանց եւ այլն։ Բայց դրան նախ պետք չի համաձայնվել մեկ, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի նախատեսում, որ Ադրբեջանը պետքա Բեռներ վերահսկի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրած է Լաչինի միջանցքով իրականացում է ուղևորների, բեռների եւ տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժ երկու ուղություններով։ Անխափան։ Այնտեղ գրած չի որևէ սահմանափակում, որևէ այլ վերահսկողություն։ Եթե ադրբեջանցիները այնուամենայնիվ այդ սահմանային անցակետում որևէ վերահսկողություն ունենան, դա կլինի կարճ ժամանակահատվածում, այնուհետև անմիջապես անցնելու են քաղաքացիների վերահսկողությանը ազգային հսկողությանը, իսկ անձնագրային հսկողություն նշանակում է, որ ձերբակալվելու են Արցախի բոլոր տղամարդիկ առնվազն, որովհետև նրանք բոլորը պատերազմի մասնակիցներ են եղել մեկ ուղությամբ Ստեփանակերտից դեպի Հայաստան ուղությամբ վերահսկողություն ընդհանրապես չեն իրականացնելու, դեպի հակառակ ուղությամբ վերահսկելու են եւ ձերբակալել։ Դա պետքա բացառվի։ Դա պետքա բացառվի։ Արցախը Ադրբեջանի տարածք երբեք չի կարող ճանաչվել, եւ Հայաստանի իշխանությունը, որը պարտավորություն ունի նաեւ այս կառավարությունից գործունեության ծրագրում պատասխանատվություն ունի Արցախի անվտանգությունը երաշխավորելու համար, միայն մեկ միաջանք պետքա գործադրեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հնարավորությունները, մեխանիզմները եւ դրա միջազգային ճանաչումը ապահովելու ուղղությամբ։ Եվ քանի դեռ դա չի իրականացվել, պետքա իրականացնել մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Բարի Անչափ շնորհակալ ենք, պարոն Ղազարյան։ Լավ մնացեք, հաջողություն ձեզ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Սամադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, տնտեսագիտության տեխնացու, դոցենտ Էդգար Ղազարյանն էր։